50 languages. 97 97คำสันธาน4 Conjuncions 4เขาหลับ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ Es va quedar dormit encara que la televisió estava encesa. เขายังอยู่ ทั้งที่ดึกแล้ว Es va quedar tot i que ja era tard เขาไม่มา ทั้งที่เรานัดกันแล้ว Ell no va venir tot i que ens havíem citat โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับ La televisió estava encesa. Tot i això, es va quedar dormit. ดึกแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ Ja era tard. Tanmateix, encara es va quedar. เรานัดกันแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา Ens havíem citat. Tanmateix, ell no va venir. ทั้งๆทที่เขาไม่มีใบขับขี่ เขาก็ขับรถ encara que no té permís de conduir, condueix. ถึงแม้ถนนลื่นเขาก็ขับรถเร็ว encara que la carretera està coberta de gel, condueix molt ràpidament. เขาขี่จักรยาน ทั้งๆทที่เขาเมา encara que està borratxo, va en bicicleta. เขาไม่มีใบขับขี่ แล้วยังขับรถ No té permís de conduir. Tanmateix, condueix. ทั้งทั้งที่ถนนลื่นเขาก็ยังขับรถเร็ว La carretera està coberta de gel. Tanmateix, condueix molt de pressa. เขาเมาแต่เขาก็ยังขี่จักรยาน Està borratxo. Tot i això, va en bicicleta. ธอหางานไม่ได้ ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย No troba feina encara que ha estudiat. เธอไม่ไปหาหมอ ถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม Ella no va al metge encara que li fa mal. เธอซื้อรถ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม Ella Compra un cotxe encara que no té diners. เธอจบมหาวิทยาลัยแล้ว แต่เธอก็หางานไม่ได้ Ella ha estudiat. Tot i això, no troba una feina. เธอมีอาการเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ A ella li fa mal. Tot i això, no va al metge. ธอไม่มีเงิน แต่เธอก็ยังซื้อรถ No té diners. Tot i això, es compra un cotxe.